Assalamu alaikum. Kako se čuje Allah vas nagradio herom? Ja se dobro čuje inša Allah. Odlično. Sejhane, kako čuješ ti gore kod tebe? Ahi? Odlično. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد Dragi poštovani moji, izvinjavam se zbog ovog zakašnjenja, nemojte mi zamjeriti. Znači, sputa sam samo što sam ušao kući. Evo prije minut, dva sam ušao kući, Allah vas nagradio. Iz drugog grada sam doputao, džezakumullahu Allahu Taj, E, prošli put sam vam rekao e, prošli put sam vam rekao inša Allahu Teala da ćemo se večeras eh, družiti bilni lahi Teala i da je cilj večerašnjeg druženja sa vama ovdje otvorena tribina, je tako? Znači ponavljam ono što sam prošli put rekao kogod voli da uze učešća u raspravi o onome što će čuti večeras ehlemo sehlemo znači ko želi da nešto kaže, ko želi da nešto e, iskomentira, je tako? Ko želi da nešto predloži, pa i na kraju krajeva ne mora biti jel da e, nešto direktno vezano s ovim što će čuti, ali jednostavno želi reći nešto u vezi cijele te situacije, ah ne, osahlan, znači dobrodošao je kogod je raspoložen da nešto kaže ehlen o ja vam neću dulje Allahu Teala planirao izlaganje ne traje nešto posebno dugo međutim e, misao povlači misao dakle misao povlači samo neka tako malo pitanje i tako dalje e, ne smatram da sam ko zna kako dobro odradio ovo večerašnje izlaganje, ali opet želim reći misao povlači za sobom drugu misao i tako jedno se na drugim e, nadovezivalo. Nadam se Allahu subhanahu wa ta'ala e, da ćete to e, lijepo shvatiti i još ljepše prihvatiti inša Allahu ta'ala. Iman, Iman. Prenesi telefon do Tajp. E, ja ću početi nakon Audu billahi mine šetani rađim, bismillahi rahim. Dakle, dragi i poštovani moji, Znači, tema večerašnje tribine. E, tema večerašnje tribine jeste... E, E, Sirija i budućnost ummeta Sirija i budućnost ummeta e, vidimo kako je treći svjetski rat u punom jeku u svijetu, je li tako? Znači oni koji misle da nije e, da će treći svjetski rat otpočeti tek za ovoliko ili onoliko vremena, znači vara se na veliku žalost, treći svjetski rat je već počet i to uh, protiv e, zemalja koje su strikno naseljene muslimanima. Svjedoci smo kako se sav svijet digao protiv islama i to se može vidjeti na terenu u Siriji. S druge pak strane i muslimanima u Misru, znači to jest Egiptu, sjećate se da Misr je u stvari Egipat, jednom sam vam obrazložio zašto ne trebamo zvati tu zemlju Egipat, već Misr, je tako? Ko nije bio tu i nije čuo, neka nam kaže, pa ćemo posle ovo, ovog izlaganja objasniti. Znači, s druge pak strane i muslimanima u Misru je izuzetno teško, a također i muslimanima u Tunisu. Zato što su te e, tri zemlje, one koje se najčešće danas e, spominju po tim svetskim medijima, ali na veliku žalost, ipak Sirija zauzima najveći dio tih informativnih emisija Ola Haule Ola Kuvete Ila Billah. U tom pravcu ću večeras i usmjeriti ovo moje obraćanje sve u cilju pojašnjavanja onoga što se trenutno dešava u Siriji gdje je islam direktna meta nevjernika sa svim njihovim anti-islamskim koalicijama i to na svjetskom nivou. Znači, dešava se u Siriji jedan paradoks koji se u zadnjih 70 godina ljudske historije nije desio. Tradicionalni i ljuti neprijatelji Amerika i Rusija konačno su udružili svoje sile i pronašli jel da, zajednički jezik i pronašli zajednički jezik e, kako bi politički, vojno, ekonomsko, i ekonomski onemogućili onemogućili uspjeh e, muslimana u Siriji. Kad kažem muslimana u Siriji, nema potrebe da spominjem sunnije muslimani, jer ovi drugi šijit i ostala bagra, već smo na jasnom da su to kafiri koji nemaju ništa s vjerom gospodara Subhanahu wa ta'ala i nisu ništa drugo do produžena ruka krstaško-judeističke koalicije u regionu e, ruka koja služi e, zaštiti e, interesa interesa eh, Amerike, prije svega Izraela u tom dijelu islamskog svijeta. Ja ću inša Allahu Teala večeras također iskoristiti priliku da vam dam, znači, da vam eh, koliko je to moguće, eh, pojasnim i neka od dešavanja kako Misru, tako i Tunisu, sve u cilju stvaranja jedne kompletne slike onoga što se događa u metu, a još uvijek ima onih naivnih, jel da, koji grlato i prezreno pozivaju na rješavanje ovog trećeg svjetskog rata protiv islama nekakvim političkim dijalogom i mirnim sredstvima, barem oni to tako jel da nazivaju ili barem se tako nadaju. Ovdje dakle ne govorim o svjetskim političkim probisvetima i prevarantima, već govorimo o državnim u navodnicima učenjacima koji su do jučer na sav glas govorili protiv Bešarove vlaste u Siriji, protiv Mubareka u Misru i protiv Zeynul Abidina u Tunisu. I gle čuda, odjednom ni od kuda. Danas niko od njih ništa na tu temu ne govori, jer su odveć ušutkani političkom voljom vlada, i zemalja iz kojih dolaze ona haule ola kuvete ila billah. To je samo jedan od načina da se islam u okviri, u ram relig, regionalne religije i da se Allahovoj vjeri porekne univerzalnost i da se samim tim porekne bratstvo u ime Allaha između muslimana u cijelom svijetu. Znači cilj je da Eh, muslimani Makedonije imaju svoj islam, muslimani Kosova svoj islam, muslimani Bosne svoj islam, muslimani Turske svoj, muslimani Sirije svoj, muslimani Egipta svoj islam, muslimani Saudije svoj islam, znači da se sve to svede na jednu religi, eh, regionalnu religioznu lakrdiju. Kažem religioznu, ne kažem akaitsku ili dogmativnu, je religija je ono što čovjek izmisli, dok je akida, to je dogma, ono što je gospodar Subhanahu Teala objavio e, Dakle, svaki njihov pokret je unaprijed isplaniran i usmjeren na unutarnje urušavanje strukture islama. E, njihovim odmaganjem, znači govorimo o onim u navodnicima, učenjacima, jel da, njihovim odmaganjem i nepodržavanjem sirijskog džihada i njegovih boraca, znači boraca tog sirijskog džihada, znači ovi ljudi samo čine uslugu svojim šutnjom i odmaganjem, čine uslugu Bešarovoj vladi, njegovi šitskoj braći u Siriji, a svakako uslugu čine i krstaško judeističkoj koaliciji u tom regionu. Zato ću večeras, inša Allahu ta'ala, također onako usput spomenuti i neke probleme u redovima islamskih boraca na sirijskom frontu koji ponekada možda mogu biti prestrogi jedni prema drugima putem riječi a možda i dijelom. Tu je svakako ponavljam i Tunis gdje ona propala u navodnicima proislamska vlada Ihvanija na čelu sa Ganušijem zbog njihove političke tromavosti i nesposobnosti uvijek krive u navodnicima islamske teroriste zbog pritisaka koje sekularisti i ateisti vrše nad njihovom ihvanijskom vladom. Neću da boraviti, neću dakle zaboraviti da spomenim i događaj iz Misra ili Egipta gdje je nedavno napadnuta kopska crkva El Uaraka i to je svakako po automatizmu odmah pripisano islamistima, što je notorna laž i dokazana podmetačina obavještajne vojne službe načelnika egipatskog generalštaba Abdul Fetaha Sisija koji je direktno odgovoran za onaj vojni udar protiv vlade Muhameda Mursija. Međutim, svi oni izbjegavaju da progovore o likvidaciji 5000 muslimana na trgu Rabi'atul Adeuije u Kairu od strane iste Sisijeve vojske, a o pogibi trojice ili dvojice kršana u spomenutoj crkvi govori se već danima na svim svjetskim medijima, je tako? Znači jasno je kodan da je to bolest koja je zadesila umet zbog odstupanja sa, sa puta poslanika sallallahu alihi wasallam, mislim na bolest da e, je da e, da muslimani ne mogu pronaći sebi put je da i kako se već svi drugi poigravaju sa muslimanima i njihovom čašću znači to se dešava zbog ostupanja sa puta poslanika sallallahu alaihi wasallam i zbog prihvatanja nečeg drugog potpuno nepoznatog islamu ovu situaciju u arapskom svijetu u sredini koju uglavnom naseljavaju muslimani najbolje odstikava hadis kojeg bilježe Buhari muslim, a pripovjeda ga Abu Musa al-Ašari radijallahu anhu od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao citirat ću vam i ajete i hadise odmah na bosanskom jeziku radi vremena kaže poslanik al-Islam primjer mene i onoga s čime me je Allah poslao je poput primjera čovjeka koji je došao jednom narodu i rekao mu narode moj svojim sam očima vidio neprijateljsku vojsku i zaista sam vam ja nag opominjač spašavajte se pa ga je poslušala jedna grupa iz njegovog naroda te su se na vrijeme pokrenuli, spremili se i tako se spasili. Druga grupa mu nije povjerovala, nego su ostali na istom mjestu, pa ih je ujutro napala vojska i potpuno ih uništila i istrijebila. Eto, to je primjer onoga koji se meni pokorava i slijedi ono s čime sam ja došao, a to je primjer i onoga koji je meni neposlušan i poriče istinu s kojom sam došao ili kako je već rekao alihi salatu selam. Dakle, ovaj hadis je prekrasan primjer djelovanja i solidarnosti ljudske zajednice, a i to kako oni jedni od drugima vode brigu, je tako? Ovaj nagi čovjek je u stvari osmatrač ili izvidnik kojeg je njegov narod zadužio da čuva stražu i posmatra stanje neprijatelja i da ukoliko neprijatelj navali, on odmah požuri da upozori svoj narod. Međutim, zašto poslanik Ali Sram spominja da je ovaj čovjek nag, nag opominjač, on je go, nema odjeće na sebi, o tako? Zato što je postojala mogućnost da ga neprijatelji opaze, sustignu ga i jednostavno ga ubiju. Pa tako, ako bi on primijetio da će ga neprijatelj sustignuti, onda bi se skinuo i tako nagog bi ga njegov narod spazio iz daleka i shvatili bi da je neprijatelj krenuo na njih. Znači, to je bio dogovor između njega i njegovog naroda, ako nije bilo drugog načina da se razumiju na toj daljini, jel da? Njegovom narodu, njegovom narodu, dakle, onda ne bi bilo izbora, osim da se pokrenu i napuste to mjesto, ili da se pripreme za okršaj ako su u stanju to učiniti. Svakako, neki su ga poslušali i spasili se, dok su oni drugi potpuno naivno prišli opomeni tog insana i zbog njihovog idiotizma su jednostavno rekli ma pustite ga, ovaj nije normalan. Jel da? Zato su ti genijalci nastradali kada ih je ujutro napala neprijateljska vojska te ih potpuno potpuno uništila i istrijebila. Ovaj primjer direktno aludira na ljude koji se prihvate islama i sunneta i na one koji odbiju prihvatanje Allahove upute, makar se pozivali na svoje muslimansko porijeklo. Danas muslimane jedu hijene, kojoti, vukovi i koje kakve zvijeri, jer je ovaj ummet, nažalost, u ovom trenutku bliži onoj drugoj grupi koja se spominje u hadisu i pored toga što islam javno ne odbijaju, ali su dijela ljudi ta koje ih osuđuju na propast. Kada god upitate, e, kada god upitate nekoga o tome da li se osjeća kao pripadnik islama ili ne, sigurno će pojuriti da se pohvali svojim islamom, međutim jedino istinsko mjerilo dokazivanja pripadnosti ovoj vjeri su riječi uzvišenoga, reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vaš će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Dakle, kakva je korist od toga što većina ummeta sebe pripisuje islamu, a njegovo, znači, e, činjenično stanje tih ljudi sliči riječima židova upućene, upućenih Musa, alaihi salam, idite ti tvoj gospodar i borite se, mi ćemo ovdje sjediti. Nažalost, Već dva stoljeća unazad umet je izgubljen i ne stedi poslanika sallallahu alihi wasallam. Ovaj umet ubijaju, pljačkaju, siluju i to ko hoće, kako hoće i gdje hoće. Kogod želi oprobati svoju vojnu snagu, eto ga jednostavno će napasti neku muslimansku zemlju i to je to. Ko njima pomaže? Pa ljudi sa muslimanskim imenima koji u koaliciji sa kršanskim naseljem, u ovom slučaju u Šamu, pomažu okupaciji Sirije i Palestine. Ko je omogućio krstaškim dželatima prije hiljadu godina, a nakon toga i tata, tatarima, da izvrše masakre kakve historija nije zabilježila? Naravno, arapski kršani Šama. Uvijek su kršani Šama u dogovoru sa šiitima ustajali protiv islama i umeta. Isto rade i danas u Siriji. U Siriji je uništeno preko 2500 džamija i mežida. Uništena je čak i džamija Halid ibn Walida radijallahu anhu. U nekim su mežidima šiti išli u krajnost, otkopavali su grobove ashaba kako bi oskrnavili tijela ashaba radijallahu anhum. Za to vrijeme krstaški zapad, poput retardiranog magarca, govori kako su sirijski muđahidi raketirali crkvu, a i za to nemaju nikakve dokaze da je to istina. Nikada u historiji, dragi i poštovani moji, kršćani nisu uzeli učešća u ratovima na strani muslimana ili bitkama protiv stranih okupacijonih snaga. Nikada. Znači, govorimo za arapske zemlje. Uvijek su muslimani bili ti koji bi protjerali okupatore i agresore kršani su samo posmatrali sa strane i svakako surađivali sa okupatorom. Kada bi muđahidi otjerali nevjernike, onda bi kršćani tvrdili kako su oni veliki patrioti, oni su veliki domobrani i kako su odani domovini koji u navodnicima s ljubavlju dijele s muslimanima. La haule la kvote illa Da stvar bude gora, okupatori su uvijek uvijek su okupatori sudove prepuštali kršanima koji su sudili muslimanima. Eto vam najbolji primjer kada počne suđenje Muhammedu Mursiju svrgnutom predsjedniku Misra. Bilo je zakazano za danas, za, za preko sutra. Jel preko sutra četvrti, hajde da vidim samo Allah vas nagradio. Znači, zakazano mu je suđenje za ponedeljak, za četvrti novembar. Znate li ko će mu suditi? svakako će te biti sudija iz redova Kopske kršćanske zajednice, eto ako niste znali. Kada je suđenje zakazano? 4. novembra. Zašto četvrti dan u mjesecu? Pa zato što su muslimani Misra, to jest Egipta, koji demonstriraju protiv vojne hunte i sa četiri prsta simbolično prikazuju masakr na trgu Rabija, gdje je ubijeno 5000 muslimana prije mjesec dana, jel da? Što, e, jel da? E, jer rabi'a u prevodu znači četiri, jel da? A ovi su čak broj e, četvrti datum u mjesecu izabrali za suđenje Mursiju sa kršanskim sudijom i mislim da danji komentar nije potreban, vi donesite, jel da, e, vi donesite zaključak Allah vas nagradio hajrom. Znači ovo do sad je bio samo uvod u govor o Siriji i drugim važnim događajima. U toku je treća godina masovnog krvoprolića muslimana u toj zemlji. Ti masakri, silovanja i otimačine na račun muslimana Sirije predstavljaju zajednički ceh izdaje ovog ummeta. I mi svi zajedno plaćamo taj ceh dok ga muslimani Sirije plaćaju krvi i suzama svi su u iščekivanju mirovne konferencije Ženeva 2, gdje će se postići konačni mirovni sporazum koji namjeću Obama i Putin. Za to vrijeme David Cameron ponavlja kako britanska vlada hrabri opoziciju i njihove politički umjerene borce, dok za to isto vrijeme upravo u ovom trenutku specijal, znači u ovom trenutku to se sada dešava, specijalni kazneni šitski garnizon Abbas Ebul Fadal iz Iraka sa 15.000 15.000 dželata kreće u pravcu Seide Zeynep. To je jedno naselje u blizini Damaska, Allah vas nagradio hajrom, da u navodnicima oslobode šitsko širkilište, kako ga oni nazivaju svetilište, od sunnitske u navodnicima kopiladi, kako to oni kažu. Za vašu informaciju, jel da, E, bivša Jugoslovenska narodna armija je brojala 22.000 vojnika. Znači, na tolikom prostoru. Šiiti šalju u jedno obično naselje samo 7.000 manje e, šiitskih vukova, jel da, koji kreću na šačicu braće u tom regionu. 7.000 samo manje od onog broja one velike Jugoslovenske narodne armije, pa vi sad zamislite, o kako se to o kakvom se to zagovoru i izdaji muslimana radi. Za to vrijeme krstaška koalicija koja štiti interese takozvanog Izraela javno i tajno traži od slobodne armije Sirije da ne dopusti u navodnicima islamskim radikalnim vojnim jedinicama da se dočepaju okupirane Golanske visoravni, znači to je negde onaj sever takozvanog Izraela, to je već okupirano 73. godine, jel da? Zašto? Jer svijet neće dozvoliti formiranje islamske države u Siriji, kako oni plaše narod, jel da? Ako ove izjave nisu javno obznanjivanje rata protiv islama i umeta, kakva onda treba biti ta obznana rata protiv islama? Ali neka, eto krstaš i ponovo jure i umetu predlažu koje kakve mirovne konferencije u Ženevi, kao što su muslimanima Afganistana predložili mirovnu konferenciju u Bonu 2002. godine. Znači u Bonu 2002. godine, gdje su, ako se sjećate, bukvalno ni od kuda doveli onog duha Hamida Karzaija, koji je tada postao predsjednik te muslimanske zemlje. Kasnije neukim ljudima i naivnim, a možda i namjerno naivnim, u navodnicima islamistima postalo jasno da je Karzaj samo veliki narkobos u lancu afganistanske narkomafije i ništa drugo. Sada se cirkus zijada nastavlja jer je Karzaj postavio ostale narkobosove, za nekakve navodne kandidate Afganistanskog parlamenta u kojem i dan danas sjede ljudi nepoznatih lica i sumnjive biografije i vuku zanos taj jadan i napačeni narod e, muslimanskog Afganistana. Šta treba umetu donijeti u navodnicima ta mirovna konferencija Ženeva 2? Zašto tu konferenciju favorizira dojučerašnji predsjednik opozicijske koalicije Muaz el Hatib, koji je inače dokazani Sufija? Ženeva 2, dragi poštovani moji, nije ništa drugo do oficijalno pobijanje džihada u Siriji i oduzimanje onoga što su muđahidi postigli i uništavanje njihovog autoriteta u očima muslimana Sirije koji su i te kako blagonaklono blagonakloni prema muđahidima zbog njihove iskrene žrtve za dobrobit vjere pa zatim i sirijskog naroda. Međutim, Ženeva 2 dakle Ženeva 2 će navodno oduzeti neke privilegije Bešaru Asadu poželeće mu sretan put uplatit će koji milion više na njegov račun zbog dobro odrađenog zadatka protiv islama u Šamu i na kraju će dovesti novog predsjednika koji će biti slika i prilika afganistanskog Karzaija i to su konferencije na kojima se trguje sudbinom i krvlju umeta. Međutim, gdje je problem? Stvari u tome što su se ti nevjernički probisveti složili po pitanju njihovog interesa – A katastrofa je u tome što se muslimani nikako ne mogu složiti na žalost. Čak i vojne jedinice sirijskih boraca jednoglasno odgovaraju kako se svi oni bore za stvar islama i za dobrobit sirijskog naroda, pa kako je onda moguće da se nikako ne mogu složiti i konstantno se nešto raspravljaju. To nisu teške i nenormalne rasprave, ali svakako je nada muslimana znači nada je muslimana u svijetu da će oni konačno stati jedni uz druge kao bedem neprobojni Allahume amin nadamo se Allahu subhanahu wa ta'ala da oni shvataju da su njihove pobjede i osvajanja ipak privremenog karaktera jer bi se stanje radikalno promijenilo ukoliko krstaško judeistička vojna mašinerija odluči napasti muđahide jer znate li da je 30. oktobra, znači prije 2-3 dana, židovi su raketama srednjeg dometa bombardovali, već su počeli bombardovati položaje sirijskih islamskih boraca u Lataki, gradu na obali Sredozemnog mora. A taj je grad, jel da, od granice sa Izraelom udaljen čak negde oko 300 kilometara. U Siriji je momentalno serviran koktel propalica i ubica koji su se urotili protiv umeta, a islamski borci, nažalost, ne mogu naći zajednički jezik. Vođe one sotonske stranke, Hizbullah, to jest Hizbullat, Hasan Nasrullat, prekjučer se obraća šitskoj javnosti i govori kako je rad krenuo u njihovu korist, jer su se konačno židovsko-krstaški u navodnicima plaćenici, počeli boriti među sobom. Svakako vam je jasno da ovdje govori o muslimanima, da ne kažem sunijama, je tako? Jer mi šijite ne smatramo, e, smatramo šijite nevjernicima, je tako? U situaciji kada kod šijita nema nikakvih problema i njihovi mediji samo hvale i veličaju njihove u navodnicima uspjehe, dotle u oslobođenim regionima samo slušamo o problemima između muslimana. Zašto? Allaha molimo da ujedini srca tih neustrašivih boraca na Allahovom putu. I dok šiti hvale njihove ubice, dok zapadni mediji javljaju o sirijskom ratu i opasnosti od, u navodnicima, islamskih radikalnih jedinica, dotle saudijski mediji svaki dan sataniziraju napore muđahida u Siriji i prikazuju ih kao prave koljače i dželate koji se hitnim postupkom trebaju likvidirati. Dakle, ne govore o šiitskim crnim hodama, hordama smrti u Iraku i Siriji, ali zato govore protiv muđahide i prijete kaznom od 15 godina svakom saudijskom građaninu koji se usudi pomoći sirijskom narodu bez dozvole ministarstva unutrašnjih poslova Saudije. Zato su neki učenjaci ovu zemlju počeli oslovljavati sa američka kraljevina Saudijske Arabije. Ova zemlja financira arapski satelitski kanal El Arabije na kojem se bukvalno, ali bukvalno svakodnevno emituju emisije protiv islama i muđahida. Taj se program zove Industrija smrti. Ne govore o šijinskim jedinicama koje svakodnevno ubijaju muslimane, ali zato svakog dana govore o islamskim borcima koji su veoma omiljeni i popularni u redovima sirijskog naroda. Dok s jedne strane zagovaraju kako pomažu sirijskom narodu, S druge strane bacaju drvo i kamenje na one ljude koji krvlju i životom brane taj isti narod. U tako crnoj atmosferi islamski borci u Siriji istini za volju prave greške. Nisam ovdje tu da ih ne do Allaha jel da, e, kritikujem. Ne možemo se mi njima uhvatiti jel da, e, ni za mali prst, jel tako? ali ipak moramo poneki put barem sa strane možda e, nešto inšala s dobrom namjerom reći, jel da? Vidi se kako neki od njih prave griješke kada obznanjuju različita imena jedinica i različitu metodologiju djelovanja, te se zbog toga ne mogu udružiti u jedan jedinstveni front i kao da zaboravljaju da se rat vodi protiv Asada, Šita i njihovih krstaško-krstaško judističkih šefova. Oni moraju biti svjesni da ratuju protiv Irana, Amerike, Iraka, Rusije, Izraela, Kine i Libana i Libana sa svim njegovim šijskim frakcijama. Nije sada u pitanju ostvarenje ciljeva ovog ili onog džemata. Naprotiv, sudbina ummeta – Budućnost umeta se upravo ovog trenutka dešava u Siriji. Ti borci moraju biti svjesni ovog svjetskog zagovora i zato trebaju odgovorno izvršavati njihove dužnosti jer su oči muslimana u svijetu direktno uprte u njih. Muslimani Sirije od njih očekuju samo dobro i ništa drugo jer su svjesni da su takozvane islamske zemlje sa u navodnicima sunnitskim vladama uništile islam, a ovo što sada rade šiti je samo kulminacija komadanja srca islama, to je šama, i predstavlja jasnu poruku da islamski borci ne smiju nastupati naivno kada je u pitanju važnost jedinstva muslimana. Ovo što se dešava u Siriji, Iraku, Afganistanu i Palestini je klasična situacija odbranbenog džihada gdje se muslimani jednostavno brane od agresije nevjernika i bore se za gol i opstanak njihove nemoćne djece, starce i žena. Kakav terorizam, kakve budalaštine. Sve je to propaganda neprijatelja islama na koju, nažalost, nažalost, nasjeda veliki broj naivnih sljedbenika kible. Iz tog razloga nije dobro da se zbog različite metodologije djelovanja ti islamski borci ne slože sa onima koji djeluju različito od njih, a imaju isti cilj. Pomoći islam, zaštititi napačeni narod Sirije i omogućiti im goli, omogućiti im goli opstanak. Parole i velika imena se mogu istaći uvijek, ali nikako dok su muslimani slabi i potrebni pomoći, jer će to samo povećati njihovu patnju, i nemoć, jer će sigurno na sebe natovariti još više novih neprijatelja, što muslimani, muslimanima Sirije u ovom trenutku uopšte, uopšte, nije, uopšte nije potrebno. Zar gospodar nije rekao i pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli bez borbenog duha ostali i budite izdrživi jer Allah je zaista na strani izdrživih. Zašto je potrebno progovoriti javno o ovom problemu, dragi i poštovani moji? Iz razloga što se u Siriji vidi sva slabost, sva slabost, kažem, i nedostatak potrebnog islamskog vočstva koje će zaista ujediniti islamske napore tamošnjih muslimana što će se kasnije kasnije direktno odraziti na budućnost umeta u bilo kojoj državi na zemlji. Ako sada nesporazumi i nesuglasica upravljaju komunikacijom između islamskih boraca, to će se svakako negativno odraziti na cijelokupnu revoluciju sirijskog naroda i na osnovi toga će krstaško-judeistička koalicija određivati strategiju daljnjeg djelovanja protiv islama i umeta. Na osnovi te njihove studije oni će graditi odnos prema muslimanima koji barem, barem iz humanih razloga su osjećaju sa njihovom napačenom braćom u Siriji, mada im na žalost možda ni na pamet ne pada da ih bilo kako pomognu. Ako se ova situacija nastavi, onda ćemo u bližoj i daljnoj budućnosti biti svjedoci kako se izbjeglice muslimani i Sirije masovno dave u sredozemnom moru i niko im neće pomoći. Brod prepun izbjeglice u blizini italijanske obale napada drugi nepoznati brod i tu pogine 400, 400 djece, žena i nemoćnih ljudi. Gdje su onolike organizacije za ljudska prava? gdje je ona kršćanska humanost na koju se kršćani pozivaju kada tvrde da je Isus ljubav i kada tvrde da smo svi braće i sestre po Adamu i Avi, jel da, a ne žele da reaguju. S druge pak strane, ovogodišnji hađ je obilježen neviđenim incidentom kada je grupa sirijskih hađija potražila azil u Mekiji Znači u Mekki, braćo, ne u Stokholmu ili negde u, u Cirihu, nego u Mekki potražili azil. Šta se tada desilo u navodnicima u Šerijaskoj kraljevini? Oni su jednostavno pohapsili te hađije i protjerali ih odakle su i došli. Znači to se dešava kada? To se dešava nedelju dana prije Kurban Bajrama Allah vas nagradio hajrom. Zamislite kako su samo predislamski mušnici bili plemeniti u poređenju sa ovim današnjim. Kada bi neko od njih potražio zaštitu, oni bi mu je pružili. Znate i vi svi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem neposredno prije hidžre potražio zaštitu od jednog poznatog mekanskog idolopoklonika, te je ovaj požurio da mu pruži tu zaštitu iako je među njima bilo potvrđeno neprijateljstvo. Ali danas u navodnicima šerijatska kraljevina ne poštuje čak ni te plemenite mušničke običaje, što dojno govori o veoma teškom stanju u kojem se ume danas nalazi. Oni su sigurni da će te izbjeglice biti izloženi likvidaciji ako ih vrate u Siriji, a neki su od njih već vraćeni u Siriji, ili će biti podloženi i izloženi nepodnošljivoj torturi, ali ipak rade to što rade. Gdje je tolika ulema te šerijatske kraljevine? I poslije se mi čudimo kako nas sekularisti smijevaju i kako nas mediji, e, kako mediji demoniziraju naš islam i pitamo se zašto nam ti isti mediji ne daju pravo riječi da se izjasnimo i da javno pobijemo njihove laži i smisalice. Da je Allah na pomoći. On je dovoljan. La haule wala kuvete illa billah. U Misru, to jest Egiptu, se oslikava stanje Sirije kidnapovani predsjednik Jelda Misra Muhammed Mursi je pokrenuo inicijativu pružanja pomoći muslimanima Sirije i Palestine koliko toliko, barem to, smo, to je ono što smo mi javno vidjeli, šta je bilo iza zastave, u to ne ulazimo, jel da? I ne ulazimo sada u uh, akidetsku jel da, metodologiju Muhameda Mursija. Mi smo vidjeli ono o čemu ono sada govorimo. I kada je pokrenuo taj postupak pomoći muslimana jel da Sirije i Palestine. Zadesilo ga je ono političko u navodnicima prokletstvo organizovanog progona i satanizacije islama. Iako je u pitanju bio onaj u navodnicima postmodernistički islam e, ihvanija i onih savremenih muslimana koji ne vjeruju u punovažnost načina na koji su muslimani Čečenije, Iraka i Sirije tražili svoj ponos i autoritet, ipak su i oni takvi, u navodnicima moderni, onemogućeni i brzo su im slomili kičmu na zajedničku žalost cijelokupnog ummeta, jer ne možemo više gledati kako se svuda po svijetu dešavaju javne i nemilosrdne egzekucije muslimana samo zbog njihovog islama. Mohamed Mursi, je vojnim udarom svrgnut vlasti od strane načelnika egipatskog generalštaba Abdul Fetaha Sisija. Dva sahata nakon vojnog udara saudijski kralj Abdullah i kralj Ujedinjenih Arabskih Emirata jel da, su vojsci Misra, to jest Egipta, postali pomoć u vrijednosti od 12 milijardi dolara, što je javna tajna. Sutradan je takozvani Izrael, u svim medijima Abdul Fetah je proglasio regionalnim herojem. Iskustvo misra, dragi i poštovani moji, nepobitno dokazuje kako krstaško-arapsko-tagutska koalicija ne vjeruje u takozvani moderni ili kako ga na našim prostorima nazivaju tradicionalni islam. Kada ubijaju muslimane, kažu da su radikalni islamisti, i govore o prioritetu tradicionalnog u navodnicima islama. Jednostavno, to je, dragi moji, udica koji su naivni i preplašeni iz redova u navodnicima islamskih aktivista dobro zagrizli. Za ljudima nije jasno da je ovo otvoreni rat protiv islama. Zamislite samo ironije nevjernika, i gluposti naivnih muslimana koji samo gutaju patke i podvale neprijatelje islama. Bešarovi ljudi bombarduju crkve u Siriji i pogine jedan ili dvoje i ceo se svijet digne protiv u navodnicima radikalnih islamista. U Kairu obaveštajna služba puca na svadbenom veselju pred Kopskom crkvom i ubijaju troje ljudi i gle čuda nijotkuda, sve vlade arapskih zemalja su požurile sa osudom protiv u navodnicima islamskih terorista. S druge strane, mešihati islamskih zajednica u svijetu žure sa izražavanjem saučešća porodicama poginulih kopta. Nekoliko dana kasnije je utvrđeno da ubistvo nije dijelo islamskih radikalista, već je to dijelo plaćenika obaveštane službe eh, Abdul Fetaha Sisija, ali niko o tome javno nije progovorio. Mešihati koji su izrazili saučešće koptima, nikada ga nisu izrazili porodicama ubijene djece u Siriji, već samo govore kako je žalostno posmatrati taj u navodnicima bratubilački rat. Eto koliko znaju, to nazivaju džihad tamo u Siriji nazivaju bratubilačkim ratom. Znači znači njihovom idiotizmu nema kraja. Zašto nam to rade? Zašto ponižavaju muslimane? Njihov zadatak je proizvoditi mlade, dostojanstvene i autoritativne ličnosti i sve to pomoću islama. Ali ne, oni proizvode idiote, kretene i zaostale manijake koji će nas sutra ili našu djecu u ime njihove demokratije i njihovog sekularizma proganjati i ubijati i onda će se u javnosti plasirati kako smo mi ili naša djeca radikalisti, a oni su napredni i moderni muslimani i la haule wa la kuvete ila billah. Pitamo naše komšije, kršane, gdje je humanost njihove kršanske crkve? Da li je neki predstavnik istočne ili zapadne crkve izrazio saučešće porodicama ubijenih muslimana u Siriji, Misru, Palestini, Afganistanu, Čečeniji i Iraku. Nikada to nisu uradili, niti će ikada to uraditi. Iskustvo iz Sirije nas uči da je budućnost ummeta ipak svjetla i obećavajuća. Zašto? Zato što je prije svega uzvišeni Allah obećao da će pomoći ovom ummetu, zato što smo mi, muslimani sigurni da su to iskušenja koje je poslanik alaihi salatu wasalam odveć najavio i to se mora desiti zato što je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da će ostati skupina iz umeta koja će pomoći istinu bez obzira što joj drugi okreću leđa i osuđuje osuđuju je da je na zabludi Zato što duboko vjerujemo u pravdu ove vjere i znamo da čovjek ne može pobjediti ono što je objavio uzvišeni stvoritelj i zato što smo ubjeđeni da ovaj svijet ima određeni rok postojanja, a ahiret je vječan i konačan i njegovi su užici obećani samo iskrenim Allahovim robovima koji ne strahuju od napada nevjernika i ukora licemjera gospodara molim da pomogne muslimane Sirije, da ih učvrsti, da one omogući njihove neprijatelje i da spletke neprijatelje Islama uvrati u, njeho, u, u, u, njihove, e, u njihove šije. Gospodara molim da sačuva muslimane svakog zla, da im oprosti grijehe i uvede u džennete njegove milosti, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين и наша задня дова је хвала Аллаху господару светова а ја чу ако Аллах да здравља и живота бидни Аллахи Теала biti ponovo ovdje sa vama jel da e, u istom terminu dakle u istom terminu e, iduće subote e, sa ovim našim tribinama koje su, koje lično ne smatram nekim e, jel da, atraktivnim vjerskim predavanjem, ali smatram ih, inša Allahu Teala, smatram ih, inša Allah, jednom vrstom e, podsjećanja, jel da, e, na ono čega svi mi moramo biti, moramo biti svjesni, inša Allahu, inša Allahu Teala, jer gospodar Subhanahu Teala kaže, i tako ti, ni objavljujemo naše ajete volite ste bine se bilun muđrimin da bi put zlikovaca i nevjernika bio potpuno jasan i vidljiv Allah vas nagradio svakim hajrom ja sam za večeras e, svoje izlaganje završio e, ponovit ću se ponovit ću se inša Allah e, barakallahu fikahi kogod želi nešto da kaže u vezi ovoga, ehlen osehlen, dobro došao je, rekao smo ovo je tribina, znači počinjemo sa novim e, metodom e, jel da komunikacije sa vama, kogod želi nešto da kaže, ehlen osehlen, kogod želi nešto da dopuni, bujrum te, jel da, s time što bi mi zamolili eventualne govornike, inša Allahu Teala, jel da, da e, da ispoštuju, da ispoštuju, norme, da ispoštuju norme islamskog riječnika, svakako je da i da i da pritom e, ispoštuju ispoštuju rad zajedničke nam vaše i naše sobe put islam put e, pravde i istine. Evo prepustam sada znači mik e, nekom od e, naših opova i kogod bude želio da se nečim oglasi, ahlen sehlen, opovi E, dajte mu mik Allah vas nagradio hajrom. Vajakum, vajakum, da Allah i vas nagradi. Selamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa obraćanje inšala, što e, ne znači da se nećemo slušati e, ovako također u toku vikenda jel da? Evo možda ćemo se inša Allahu sutra ponovo čuti sa vama u isto vrijeme, možda malo prije ovog e, termina brata Izeta, jel da? E, da znate, znači možda ćemo sutra s time što će sutra biti tema inšala ili neki hadis poslanika sallallahu alihi wasallam ili ćemo inša Allahu malo obrađivati tefsir nekog ajeta ili nešto u tom smislu Allah vas nagradio hajrom bi idin rahi Teala. Još jednom, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.